Սահմանադրական փոփոխություններն ազգային ժողովի այսօրվա նիստի օրակարգի հարցերից մեկն էր։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը մեկնարկել էր տարեսկզբին, երբ մի շարք խորհրդատվություններից հետո Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով։ Հիմք ընդունելով ազգային ժողով ներկայացված քաղաքական ուժերի առաջարկներն ու տեսակետները հանձնաժողովը մշակել եւ ընդունել է Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, որում արտացոլված են այդ բարեփոխումների հիմնական ուղղություններն ու թեզերը։ Սահմանադրական բարեփոխում բանակցախումների հանձնաժողովի նախագահ Արայիկ Լազարյանը կատարված աշխատանքները ներկայացրեց։ Նախագահի կողմից ան հավանության արժանացավ հունիս ամսին եւ համապատասխան հրամանագրով մեկնարկ տրվեց համադրական բարեփոխումների երկրորդ փուլին ստեղծվեց համադրական բարեփոխումների արդեն մասնագիտական հանձնաժողով, որը հայեցակարգի շրջանակներում մշակեց համադրական բարեփոխումների նախագիծը, համադրության փոփոխությունների տեքստը, որը դրվեց հանրային քննարկման իրավական տեղեկատվական միասնական հարթակում։ Հանրային քննարկման ընթացքում ԱԺ բոլոր խմբակցությունների գրավոր առաջարկով, նաև հաշվի առնելով արկա մարտահրավերներն ու աշխարհակաղակական իրողությունները, առաջարկվեց սահմանադրական բարեփոխումների առավել ճկուն գործիքակազմ ներկայացնել կանխելու համար սահմանադրական հնարավոր ճգնաժամը։ Նման դեպքում հնարավորություն կստեղծվի նաև մարտահրավերները հաղթահարել առանց ցնցումների, ասում է Արայիկ Լազարյանը։ Հանրաժողովը քննարկել է այդ առաջարկները եւ մշակվել է արդեն ձեր քննարկման ներկայացված տարբերակը ըստ որի առաջարկվում է վերանայել համադրության փոփոխման եղանակներին առնչող իրավակարգավորումները ամփոփող թողնելով գործող համադրության 163-րդ հոդվածը, համաձայն որի համադրության 1-ից 4-րդ եւ 163-րդ հոդվածները ամփոփող են։ Նախագծով առաջարկում է սահմանել, որ համադրությունը եւ համադրության 175 հոդվածում դա Արցախի հանրապետության իրավազորության սահմանների հոդվածն է, փոփոխություններն ընդունվում են միայն հանրակրեով ամփոփող թողնելով համանդրություն ընդունելու, փոփոխելու նախաձեռնության իրավունք ունեցողների շրջանակը։ Նախագծով միաժամանակ առաջարկում է սահմանել, որ համանդրության մյուս բոլոր հոդվածներում, բացառությամբ ամփոփող հոդվածների, փոփոխություններն ընդունում է ազգային ժողովը, падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի, հանրապետության նախագահի կամ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 5%-ի նախաձեռնությամբ, падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը պարզաբանում կատարեց, նշելով, որ սահմանադրության փոփոխությունների օրինագծի քննարկումը, ապա եւ ընդունումը սահմանադրության փոփոխությունների ընդունում չի նշանակում։ Վերջինս պետք է կայանա հանրակրվեյով, ասում է։ Այդպես չէ։ Ազգային ժողովը իրավունք ուներ 2/3 փոփոխություն կատարել նաև գործող սահմանադրության մեջ կան հոդվածներ, որ ազգային ժողովը այդ լիազորությունները ունեն։ Այս առաջին ընթերցման ընդունումից հետո մենք ունենալու ենք նաև երկրորդ ընթերցում, մենք ուղարկելու ենք նաև համանadrական դատարան։ Եթե համանadrական դատարանը գտնի, որ հակասահմանադրական չէ այս փոփոխությունը, մենք գնալու ենք հանրակրվի եւ ժողովուրդ քեզ է վերապահված այդ իրավունքները տան ազգային ժողովին, թե ոչ։ Արայիկ Լազարյանը ներկայացրեց նաև առաջարկ նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու ժամկետների վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոփոխություններն անհետաձգելի ռեժիմով է ներկայացվել ազգային ժողով, Արայիկ Լազարյանն առաջարկել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին առաջին ընթերցման ընդունված սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ օրինագծի մասին առաջարկությունները գրավոր ներկայացնել հանձնաժողովին մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 1-ի ժամը 17-ը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։